vagabonți Muzică de vagabonți Muzică de vagabonți În club sau pe patru roți Muzică de vagabonți Muzică de vagabonți Muzică de vagabonți Știi că o faci doar dacă poți În club sau pe patru roți Muzică de vagabonți Șapte zile, șapte nori Muzică de vagabonți Aprind unul, dau la toți Muzică de vagabonți Nu e pentru idioti toți Dau un print screen, fac un plin plin Bag un jack film, bag un beat film Bag o stare tare, merge în continuare Boss sare, box sare, club sare Ce configurație are tipa care codul ei de bare pipa O aprinde să la plimbare și pa Vrei să arzi cu ea, ai greșit echipa că i pe păi. Muzică de vagabunzi Muzică de vagabunzi Muzică de vagabunzi În club sau pe patru roți Muzică de vagabunzi Muzică de vagabunzi Muzică de vagabunzi Știi că o faci doar dacă poți Sunt în aer ca pilot Muzică de vagabunzi Când ne miți nu punem botul Muzică de vagabunzi din nimic noi facem totul Muzică de vagabunzi Super vibe aprinde jointul Mi-a plăcut de când am auzit-o prima oară Când aveam probleme o ascultam să nu mă doară Am umblat cu multe, da, ea e cea mai loială Muzică de vagabond, știi că e reală Muzică de vagabunzi, muzică de vagabunzi, muzică vagabonzi În club sau pe patru roți Muzică de vagabonzi Muzică de vagabonzi Muzică de vagabonzi Știi că o faci doar dacă poți Rubi știi de la rubine Muzică de vagabonzi Cine frige așa bine Muzică de vagabonzi Îți place basul meu vecine Muzică de vagabonzi Visul tău și știi prea bine Muzică de vagabonzi Ai dobi, că mă vezi calera le rapica scooby Nu poți să mă prezi, stai ascultă Rubin Muzică de vagabunți, muzică de vagabunți Muzică de vagabunți, în club sau pe patru roți Muzică de vagabunți, muzică de vagabunți Muzică de vagabunți, știi că o faci doar dacă poți Muzică de vagabunți, muzică de vagabunți Muzică de vagabunți, în grup sau pe patru roți Muzică de vagabunți, muzică de vagabunți de bani abunzi Știi că o faci doar dacă poți